la arto lin subtenis. Mi vercas CITIUN articolon je la unua de januaro 2012. Multai homoi consideras citiun daton la tago de universala fratezzo, cae directa sien pensoen al filosofiae, religiae, sociologiae ideoi. Mi preferas turni min al arto, kiu shainas al mi unu el la plei potenza elementoi por la unuigio cae interfratigio de homoi. En la campo de arto, citiu tuta iaro 2012, estos dedicata al Ludovico van Beethoven, quiu nascidis precise antau ducent quindec iaroi. Multae faculoi opinias che li estis la plei alta geniulo en musico en la tuta historio ni tamen evitu comparoin, sed simple clinu nian capon antau tiu eminenta artisto quiu istampis sian arton per la neforviscebla signo de liberezzo. Li agis en la tempo ciam classica musico transiris al romanticismo. Liei vercoi estas monumentoi al regado de centoi super ratio lia audazzo estis tiel capturna che gis hodiau ravitai auscultantoi miras fronte al liei simfonioi, quartetoi, sonatoi, cae messoi. Beethoven nascidis en Bonn, en Germanuio, cae montris sian musican talenton iam en la infana agio, ciam oni consideris lin ia nova Mozart. Li fruage ec posedis la musicon de Bach, lerte ludis pianon cae violoncelon. Sed facte, li talento ciel componisto vecis la generalan attenton supercio, cae transformis lin en famulon. Li iom sin dedicis al literaturo, cae amicigis al Schiller cae Goethe. Lia granda viv dramo comencigis iom post la dudeca agio iaro, ciam orel malsano ec damagis lian aud capablon. La tiu tempa medicino mal multon povis helpi. Fine de sia vivo, li estis prescau tutte surda. Tio estis por li constanta tormento cae causo de deprimo, angoro, cae certa grada isoligio. Li ec la ebletson de sin mortigo, sed lau liai proprae vortoi, la arto lin subtenis. La verco quiu plei bone representas la genietson cae crean potenzon de Beethoven estas certe lia lasta sinfonio, la nauva. Unua foie en la historio de musico estis enconducita la homa vocio en tia spezan componajon. La canto conata quil Odo al gioio estas adaptajo de poemo de Schiller farita de Beethoven mem. Ien parteto de tiu grandiosa canto. Gioion trincas ciui estuloi en la sino de la naturo. Ciui bonuloi, ciui malbonuloi sequas gian spuron de rosoi. Ji donis al nikisoin kai vinon kai fidelan amikon jismorte. Ji donis forton por vivo de la plei humilae kai al la cherubo kiu staras Dio. Ji faridis la himno de Europa Unio. Num la iaro 2020 indas che ni ofte revenu al la luma unica vercaro de tio granda homo por la subteno de ni ciui.